Eta gaur futbola eta errubia ipatuko ditugu, baina berezitasuna errubian da, nesketaz mintzatuko girela olatza. Hori da, Bayonako ASB taldea finaleritan baita igandeuntan, eta biztan dena horren berri hartu behar dugu, Jean-Michel González trebatzailearekin, kurekin dugu. Atxaldeon, Jean-Michel. Atxaldeon, Jean-Michel. Eta zurekin behar da baliatuko dugu, hastia balima madugu, doi bat, baiona aipatzeko, adigo baiona aipatzeko, eh, nahi bali maduzu. Baina lehen partean futbola izanen dugu aipagai, eh, donostiako erreala eta bilboko atletik, lehian dira biak eh, xapeldunen ligan jokatzeko elduden urtean, laugarren eta bosgarren, bizkaitarrak mementuan laugarren, gipuzkoak bosgarren, gurekin atletik zalea jokin etxe eta erreal zalea pantzo Oltzumendia, dia, txalde honbier. Txalde Eta goitarazten dugu, entzuleak, zuek ere parte hartzen alduzue, telefonatzen alduzue galderak egiteko, jokini, pantzori, jamiseli, edo egiteko simplekie, eh, 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, 0 bat telefono zenbakira. Futbolarekin hasiko gira egan bezala, liga ipatzen dugu, erreala eta atletik, aspaldiko partez bi euskal taldeak xapeldunen liga jokatzeko postu bat borokatzen dute, aspaldietzen olakorik irtatu, pantzota jokin, bazen aspalditzen olakorik, balenik plaza... Borroka, Bien arteko borroka, biak egin hortan, eh, egiten du, edo ez bortxaz? Bai, ni dut horrek erakusten du Euskal eh, futbola bederen osasuna ona daukala, eta... Ez, osasuna gaizki da. Eh? Ez, bon, dela, bai, eh, bai ekonomikoki alde esan, eta bai joku aldetik, eta ez da txibar ere, eibar dela, bigarren e, lena. Eta Bitzaz aipatuko dugu. Bai. Pantzo, kontentzira hor atletik ekin lehian izaitea izait edo ez bortxaz? kontent, atletik edo beste bat, enetzat behar dintzu da, eh? Ah, Baina, bai, atletikekin beti bada... Bai, bai, bai, bai, ikusiko dugu nola bukatzen dugun kontent edo. Bola, ez, ez, eh. ongi da, bai, sasoi hona izanen da edo zen gizaz. Ikusiz eskual talen politika, eh, hain itza jokatzen dutela etxeko jokalariekin, eta bi errien urbiltasuna, Bilbo atletik, eh, Bilbo eta Donosti eh, aski urbil eh, baita, aski gara da, bitalde maila hortan ikustea. Bai, Ni, ni adosun zurekin, eh, da, argi da, bai zen eh, gipuzkoa aski, aski kikia da, eta lortzen dute hor ere, ez tekit, sortzi, zazpi sortzi mm, eh, Euskaldunekin jokatzen, atletiken berdintxu, osasuna hor dago, eibar hor dago, argi ere, da. Ere mutxikian. Bai, ere mutxikian. Kortxik da dira pixkat, ajakzio, bastia, hmm. Badugu zerbait hor. Uh... Eh. Agituak zizte, bai bat, bata, bat, bata bestearen uh, heinarekin, o, pantzo atletiken heinarekin, eta jokin egalaren heinarekin, edo ez? Ni bat ere ez, ni ustu terreala azken urtetan jakin izan du ere eh, bere bizkate eskolako jokalariak e, tokia utzi, eta ni ustu e, eman jokalari berriei, gaztei, eta ni ustu e, bueno, erreala darama hainbat urte ba, pixkat eh, igotzen eta nistu konfirmazioa, konfirmazioa dela. Pantzoltza mendi? Bai, nik uste dut bat batez ere hor belaunaldi bat eta eta bai, e, eh, nien naiz ni agitu naiz pixka bat eh, hain goian egotea zenta belduk nintzen pixka bat txambiontzarekin, gehi kopa Erreala Bai, erreala zari bai. naiz, bai Deia hor e, Gehiengoek jokatu dituzte iaz baino partido gehiago deia eta beti hor dira, eh, beti laugarren postuko lehiaren zatu, ba, argitu Bai. Ba, ez dakit, badaki zuen, baina hor eh, berriki, Suitzako Kiron ikerketa zentroak eta Franskonteko Unibertsitateak egin dute ikerketa bat, ustut Bilbok bere webgunen atera duela, e, Bilboko atletik, Europako bos liga indartsunen artean, gana baita Espainiako liga, Frantziakoa, Inglaterra, Alemania eta Italia, liga guzi hori kondutan hartuz, eh, formakuntza zentrotetik, jokalari gehien ateratzen duen, bigarren taldea da. Amalau jokalari ditu lehen ekipan ikerketa egin zelari, zik ustut gehiago badituela. Lehena Bartzelona da, bai. eta hirugarrena Egeala. Bai. bai, bai. Beraz, lehena Bartzelona, bigarren atetik, irugarrena Egeala, gehien e, etxeko jokalariak baliatzen dituztela. Ar, argituak ziste? Nik ez. Nik ez, ez eta azken urtetan... Eh, bon, bada fenomeno bat bizitzen den, hasi dena e, Inglaterrako futbolarekin, eta da, hori, pues, e, jarri dira bai Errusiakoa, bai Katarretik, eta hori e, pues, e, sosa, ematen inbertzaileak, eta ekipo, ekipo baneiko osatuak e, antolatu dituzte, eta horrek badauka, badauka beste fenomeno bat, eta es, behar dira emaitzak bere ala. Hmm. eta hmm. berala berdilako emaitzak ez dute ematen eh, ez dute ematen gaztei, segida gaztei. gaztei. Haidez, estatu frantsesan ligan, Monaco eta PSG dira horren eh, adibide hmm. argia, E, inglaterran, Laterran, laterran Chelsea eta horrelakoak, eta berdute askarki emaitzak eta horrek, eta noski eta gero atleti eta gero bada beste fenomeno bat, ni gaur egun goian badira ere, da ere Liga Espainola e, eh, gutxitu dela, apaldu, da, saldu dute jokalari anitz, eta badira elengo puntako ekipoak gaur egun ba, eh, ekonomikoki arazoa daukatena, hor dago Valentzia, Sevilla, Malaga eta horlakoak eta horrek, bueno, egiten du ere, ba, atletire eta realen politika honak, eh, ba, ni ustut, indute, ba, hori, neiko, neiko merito hor goian egoteko. E, biarekin konparatzen alda, eh? formakuntza historio hori, behar bada aipatzen da, bon, fuxu hori, elkarte, elkartze hori, Jean-Michel González aipatu zenean, ala, behar zirela jokulari batzu formatu, kontrakuek hori zioten, eta dena den bere ala emaitzak ukaiteko, helduen urtetik aintzina, nahi, nahi fuxu batekin, ez da bakarrik hor gazteekin iten ez denbora behar da, zuk zer diozu, hortaz, formakuntza historia hortaz, eta fuxuaz nun Puxa egiteko, behar dugu nik uste jugari eh, onak eh, segidan, emaitza segidan ukaiteko, eta gazteak ez dute soberatokik eta jokatzeko amdiekin eta tegi behin idabazteko. Nik uste fusion bat itemada edo bitalde talde gerekin eh, emaitema da, zene dute jendeak segidan emaitza handi batukan. Hori problematikoa da? Bistanda problematikoa dela. Hoa ez du, jubian, uh, futbolian dianik da katarekin edo jusiakin eludia mm -hmm. erekin. Eta jubian piskat eluda olako, olako, olako sosa kanpotik. Mm -hmm. Eta ez dute uste... Eh, aski den bogaztei, eta formakuntza, eta ibiltzeko. Baina gero, gero aipatzen giren eh, egoaldean, hor, txikia zela Euskal Herria, baina niri ez dakit nik hubiaz eh, pixkat eh, segitzen dut, baina iduitzen zait Euskal, Ipar Euskal Herria, aski handia dea bi talde ukaiteko eh, topa malauean. Eh. Bo, asteko, Jean-Michel, azteko hor erakutsia dena eh, Donostian eta Bilbonda, E, gazteak formatzen aldirela, direla, behar dela denbora pixka bat, mena formatzen aldirela, eta gero gazte horiekin, kasik Europako e, oberenetan jokatzen aldera Pusibleta hori ere errekbian? Bistanda, pusibleta denbora hartu behar da. Bistana, emaitza... Hori da hitza, demoraktu. Demoraktu bada, emaitza ez duzik daukanen Baina, formakuntza eginez, eh, lana handia da, bada egin ez zurean, da sosare behar da gazte hori eta formakuntza egiteko, eskolat jortzeko, eh, denak egiteko, eta denboekin, bistana, gio, Ehm, antzatu zukaren du talde eder bat emengo jendeekin hmm. eta hori edo baionak edo paue edo akizeke ez dute demu gartzen gazte horiek eta formakontza egiteko hmm. Ba. Aipatuko dugu istante eh? futbolera itzuliko gira amak ligan amak partida gelitzen dira bani zoker atetikek 6 punduko abantaila badu hor eh, laugarren eta bosgarrenaren artean 6 eh, pundu horiek erabaki dira la gauzak itzultzen al, aldira pantzo oltzomen gantzagun hmm. E, bai, ba, e, nik uste dut, e, nik uste dut atletikak bukatuko duela laugarren, bukatuko duela laugarren. Baina, e, behar da, bada, han partido bat egerak e, jokatzen du han, mm. ordan hori biziki importantea izan dela, zenta da, gainera uste dut azken aurreko bai, partidoa. Ustuki, bai, Gero jokatzen du atletikek, e, atletiko Madrid, Sevilla eta Bartzuanen aurka. Mm-hmm, bai. Orduan, eh, hor uh, badu bere papera <laughs> prestatua, ikzelean. Bai, bai, bai. Imanen diogu Orduan, eh, orduan eh, nik uste dut biziki alde handia dela amak partido faltan, Baina, eh, enik ezkatzen hauena gehiena, da eh, ikusten utala eh, dituen bilokarari onenak, eh, pixka bat eh, saturatuak bezala dira, ez dute gehiago mintxik, Bela eta Griezmann, akitua dira, ageri da, baituzte eh, iazko partidoko puru edo minutu berdina gainditua dute, eta hor, dut eh, kezka gehiago. Ba, zure eh, ustez, atletik eh, laugarren bukatuko du, Baina ez da Hoi da. <laughs> Eh, jokoaren aldetik ere, egiten baitu zuri? Joko edera egiten baita Bilbona aurten edo? Bai, nik, nik, bo, eh, eh, pentsatzu dena, baina. Oh, bai, bai, egan hori. Bai, bai, bai hori garen. Menik ez dut atxe maiten atletik, egin ditu partidu honak, baina ez dut, ez zaiti duritzen, egiten dut, bautela, erregulartu zun hori. Baina, badute, eh, urte hundien marka, urte hundien marka da, eh, ez dutelarik ongi jokatu, irabaziute. Eta hori, eh, ez, da, ez trompatzen. Urte honetan hori pasatzen da. Jokin? Eta... Bai, bai, ja, ateti aurten konfiantza sari da, badu abantail bat, eta da astero partio bakarra jolastea, hmm? eta gero, Uztartzen du pixka gaztetasuna eta hinde batzuk, eh, jokalari batzuk esperintza egiten. Baina adostira, eh, pantzorekin ez duela joko ona egiten? Ez, ni uste. Ez, hori egan. Egan dut, ez, dela erregulaga. Ez dela erregulaga bajatu. Ez da berdina... Ez da berdin, ez da berdin. <laughs> ba, nago ados eta estadistika erakusten du. Atleti da laugarren ekipoa eh, gehien golak sartu dituna, mm. ekipoa gutxien eh, eh, golak sartu dituna, noski lehenengo hiruak dira Barcelona, bai. Atletico Madrid, Real Madrid dira estadistika dituztenak. Eta ero atleti da ere, hirugarren ekipoa gehien areara iristen dena. Osa, parti gutxitan minimoki hogei alde siristen da areara, eta hori mantentzen da. E, beraz, ni badu konfiantza eta pentsatzen dut hori, atetik abantail hori 6 puntukoa txikiko dula, baina... 6 puntukoa? 6.2 eh 62 izango ah. dira laugarrena izateko beraiera Sevilla eta, eta Reala baute egutegi pizka tresago eta atetik baitu hiru partidu ni uste aurten klabeak izango dira eta hiruak dira etxean Atletico Madri Reala eta Sevilla. eta Sevilla kontra Eta hor pentsatzen dut eh Enpate batekin, iruetan nahiko izango dela. Gero atleti baduka abantaila bat, eta da pasatu ditu orain bi partido e, etxetik kanpo, bi arreal eta balentzea, eta hor oso garrantzitsua zen, gainea ba, bi, bi ekipo goian altziena egon, hmm. eta bederen ez galtzea, eta bueno, nahiko ondoa txiki du, eta bueno, ipetzatzen hori konfiantza ematen dula etorkizuneako. Egealak ere gutegi askiuna du? Ni niri etzaitxekulan gustatzen eh, bukaeran eh, jokatze azkenen kontra. Zenta <laughs> azkenak heldu dira... Jaio bezala? Jaio bezala, me bai, me begira zazu, jaio kira bazidu Valentzia, Erreala eta Almeria. E, denek emaiten zuten hiltzat eta ziren uste dut edo eta atera dira e, jaitxerako pustuetatik. Beti, beti komplikatua da jostatzea azkenen aurka, horiek bizia jokatzen dute zu jokatzen duzu Europarentzat bai, baina horiek bizia, <laughs> eske bizia zenta Almeria edo Jaio jausten barima da, ez da igoko urte baten buruan, eh? Horiek jausten direlarik, jausten dira iru, lau, bost, urte edo gehiago rentzat. Eta gero badaje almadri danoetan. Eta badaje almadri danoetan. Hoge gehatzeko gustora idaziko niek. <laughs> aipatzeko bilagean eta Sebilak kondenatuak dituzue? Eh? Eh, Sevilla Nik Sevilla hobek ikusten dut uh, Villarreal baino. Nire, nire argi eta garbi ikusita Villarreal nik uste dut eh, atzean geratuko dela. E, uste dut osasunak ere jokatu behar duela, batala bestea, laguntzen aldu ere? Bai, bai, guk ere jokatu behar dugu xadarren, Eta ez da upari batean justatzea, eh? <laughs> Ila biziko partidua dira, osasuna jolazten ditun guztiak. Bai. Lehen e, esan duna, raio hor dago dinamika honakin, beha betis ere joaten da bizkanak agora, beraz eh, osasuna, bueno, gero osasuna badu, badu abantail bat, abadaki e, eh, e, beko togietako presioa hori bai. urtero sentitzen du eta prez dago. Baiona rugbian, <laughs> usaiak badute betian asoian egoitia. dira eh, badira ekipo batzuk malaga bezala, azken urtetan ez dutela ez dutela ohitura hori eta horiek agian sufrituko. Ba, begira ari ginen hitz egiten lehen eh, diruaz eta inbertsuetaz, malagan inbertitu bai. zuten eh, ia ia zo dura biurte kriston dirutza hmm. ez du ia erdifin finalean e, pasatzen dokumenten eh, aurka lapurtzen diote matxa melotxagarri eta aurten <laughs> jausteko dira bai, galdu dituzte jokalaria initzere bai, bai, bai, bai, diru atzelako gehiago ah, zeta diru laguntzailea undiena duen da? bai, bai, katarriko bai. Ara, diruak usu egiten du ez beti, baina usu ere eh, pizu handia. Hori da arrisku, arriskua, hori, derrusiar, katarretik hortik etortzen dienak, horiek asken finean, daukate talde batzuk, eta talde horiek jentzako... Jostailu Jostailuak. Eta, hmm. eta jostailu hori ez badabil, pues, itxoite dute biru urte, eta pasatzen dira beste jostalu batera. Eta gero, horrek usten duen, usten, geroa, pues da askotan, ba, desagerpena. Santanderren kasua, eh. eta horlako taldena. Beraz oso arriskutsua da, ez badago atzetik, ez badago atzetik, oinarri sendo bat. Jokin Etxebarri atletik, eh, joko ona egiten ari dela, aipatu duzu, eh, balberdek eh, hartu du eh, taldea, badu bere kutsua? Bai, eh, ni ustut, eh, aldatu ditu utzi ditu e, zeukan eh, estilo joku batzuk, eta gero zuzendu ditu beste batzuk. Adibes, defentsan talde osatu doago dago, ez da bakarri defensa beha, talde defenditzen du era e, askoz be osagarritasun batean, e, eta gero hori, jolasten du asko e, bandetatik, zentroak, eta gero bon, pixkat ere daukana bantaila... Kasik, kasik, kasik jokalari berekin? Bai, bai, bai, bai. Zalta beinat eh, ez da... Bai, bai, bai, bai, bai. Horret da... Eta, la, de, de, de, de, de, bat da, en ustez... De, de Laport, bat zen, gara da. Mikel bai, Riko... Metzuen jokatzen eh, titularra hori, bai. iaz, eh? Gaztia zen. Laport, baina, hor zen. Eh. Bai, bai, bai, bai. Gero, gero erdi, erdian ere... Aur, kostatu zaio denboraldi hasieran beaurkitu ditu bizkat eh, erdilari ba, ekipo sendo bat eta hor aibes ni nahi nuke nagusitu iturraspe hmm. kristen parte dite du eta gero Mikel Rico ere izugarria da Zat, hmm. denek esaten genuen, pentsatzen genuen hori, eh, bainat izango zela bai. bizkat ekipoaren e, liderra eta horrek bai. duzu ba, ez dela sartu balberden eskeman eta eta bueno, ikusiko, ala ere horre ukitza... Beina txartzeko, ala ere, e, fe, nik komplikatu ikusten nuen, hande gegera ukan eta muniain eukita eta beinat, e, zenta nik ez dut uste batere egiko eta, eta beinatek postu berdina jokatzen dutenek, edo beintzat ez dute ez dira batere jokarari berdinak hor zaira da kentzea egira edo muniain, eh? Ba, ba, ba. Eh? Aipatu duzu, lau, laugarren uh, eraso berena, laugarren defentsa berena, eta etxean partida bakarra galdua. Bai, hori ere importanta zen, naiz eta zelaiez aldatu duten. Eta hori eta, eta traizio, ze, eh, atleti beti izan da ekipo sendo bat, bere historian, beti izan da, e, e, esamame zen. Eta hori nioz dut, azken urtetan bizka galdua zela, eta urtean berreskuratu dute, eta gon magia horren, esamamez berriarena. Eta, bon, ez dut, e, berriaren eh, magia hori existitzen da. Eta froga, froga da hori da. <laughs> Eta gaina, etxean, hori, ez dugu galdu ekipo handien kontra. Iribasigu Barsan kontra, e, bana indugu Real Madriden kontra, bon, ez da, makala. Egala ere ez daga, ezki etxean, bi partida bakei galduta. Bai, galdurik. Barcelona irabazirik, eta, eta bigarrena gai, gai kontra hori. Hori zer da, pixka bat arantza bat partida hori? Bai, E, begira, sei puntua dira, eta gaioren kontra bi, parto, bi partidua galdu dira. Egin zen biziki partido txarraan eta egin da biziki partido txarra hemen. Urteko esazioneko txarrena? Bai, enetzat bai. Eta hor, e, eta gainera egin ditu kriston esperimentuak entrenatzaileak, hor ez dut sobera ulektu uh, eh, zenako markeretzen ari uh, eh, grizmanetzen ari e, eh, e, zuriara zinei izan du behar da? Eh? Bai, eh, nik uste dut zinez errespetu falta ukanduela jaioren zatzen, eta Valencia ba, etortzen zela, biziki partido garantzitsua zela, eta bazekien atletikek bi partido kanpoan jokatzen zituela, eta ene ustez hor eh, izan da akats haundia, zenta jaio ekanok, badu defentsa penagarri bat, jokatzen du hainitz futbolean. Nik zinez jaio gustora ikusten dut, mhm. jokatzen futbolean. Hor, uh, gaioren galtzearen ondotik, behar bada lehen kritikak etogi dira, ea gehala etzen sasoin bukaera honetan pixka bat akitzen hasi, bai, atxikik, bai. atxikiko zuen sasoin Ez, Atik, uh, ondotik Balentzia jinda eta garaipenak. bai, baina partidu... Uh, bai, Kaskarra begitz? Hoi da, ba, baina begira, me, orako partiduak dira irazi behar. Ez duzu ongi jokatzen, baina... Eh, zentroon e, bat, Jesukristo muruka da, eta eh, bat zero idarazten duzu, Balentziaren kontra, hori importantea da, biziki puntu importantea dira, nik uste dute, horak... Burua eta bai, zero bat behar bada... bai, bai, bai, bai, biztan da, biztan da, dudik gabe. arrasate defenditzeko, batzutan, <laughs> defenditzeko, agian Preseski, Markel eta horrelako jokalariak zutela jolastu raion iribasi dute gero Valentzian. Askotan entrenatzaileak badute datu batzuk entrenamenduan nekea haie kontrolatzen dute, bai, ba-, ba, gero hori kanpotik ez dira ikuste. Bai, ados naiz, baina puntuak berdinak dira, ez dute puntu gehiago balio Valentzian kontra, raion, iru puntu dira berdin berdin, eh? Ez da, esateko, nire ustez, eh, bai. jau arrasate, ni askotan entrenatzaileak ez dute hartzen olako partiduak eh, konfiantza Ni, ba, nik uste dut baiet. Bueno, ba, nik uste dut eh, adibidez izan balitz e, eh, Balentzia eta jaio gero, ez zuela ekipo hori aterako Balentziaren kontra, adibidez. Datu berdinekin, ez zuen forma etzen aldatuko, ba, nik uste dut ez aterako ekipo hori. Siur naiz, ez zuela ateko, aterako hori. Baina, bueno, berdin dio, hori ba. ez dugu seko lehenak Griezmann dela, kasik egina bezala emaiten da, donostian. Uh, ja, nik ordezko bat uh, pentsatzen ari dira errealan, Bai, bai, entzuten dira, baina bo, ez da, ez fitxik reiten aloino, bo, hori bakizu orain. Ez duzu, as, ez duzu as, as, asumitua, duzu onartua, ez man joanen dela? Onartua? Ez, eh, onartua da, ez joanen da. Ah, hala, joanen da, negan zinan jan ikustut. Eh. Bai, bai, bai, bai, joanen da, argi, da, joanen dela. Eh, egan zinuan ere, eta ez, beti gaituzu kontra egiten dola, baina egan zinuan ere frantzeko selekzioan hartua izan entzela, bai, eta bai, bai, bai. hartua izan da. Bai, bai, bai. Baina, e, nik ez, ez nuen ulertuko ez bazen hartua izan da e, frantxesa ribegita gero e, e enetzako onena dena bere, bere taldean sartu ditu ogoi gora urten e, Hori aipatzen izu... Espanima duzu hartzen grizman, ez da azken egunetan aipatzen baita, gaioko jokalari bat e, iten aldela ordezkatzeko? Gaiokoa? Bai, Noren zuen zuen. Iago falke? Ez, ez, oi, izena, <laughs> izena ez dut idatzi, eta oi, eh, joan, zait, joan zait buruti, bai? aipatzen da, gaioko jokalari bat, eh, horrezkatzeko gizma. Teio ere entzun da, Barcelona bai. bigera bai. ipatzen nahi da ere. Ba, eh, bigera ez da bai, bai, itzuliko. Bai, eta reala eta batzuk gaur egori aipatzen ba, zuten. Beak bada istante hastia izan dugu pixka bat haste buruntako klasikoa aipatzeko lehenik eh, hipotesiak eginen ditugu eman dezagun atletik eh, denek uste duzuen bezala, Jean-Michelek ere, eman dezagun atletik sailkatzen dela sapeldunen ligarako genuen bukatzen du, bo izanen du beti aintzineko bagaz hori do kanporak eta hori. At, aldaketak beharko dira, bako dira jokalari begiak, fitxatu? Agian, agian fitxak, e, eta agian fitxak eta oberenak esango dira bainat bezalako jokalariak. Aurten ez gutxe jolastu dutena, datorren urtean kresten garrantzia ukango dutenak. datorren Badakigu e, zaila dela atletikendako fitxatzea zentan, nahi ba, duzte Euskaldunak za, Zaila da, baina atletikek ukaiten aldu Amar milioi pagatu duen jokalari bat e, ez duena jokatzen Errarak hori zindu, eh? Hori, hori ala ere, zai, zaila, zaila. Zaila da eh, atetik endako fitxatzea doaz? ikusi berda, ze fitxaketak. Hori, eh, entzulek, entzulek, entzulek. Hala ere, niretzat lentasuna aurten da, ez, ez ateratzea, ez saltzea inork eta gordetzea guztiak. Muniain Eta ni ustut hori da. Bera <laughs> eta beste, eta beste beren bat. Lapo, bai, hori da. Eta, unien, eta, bai. eh, gero badira beste jokalari batzuk ni ustut, ja pixkanaka gaina balberde aurten ematen die alternatiba bizkat, Guillermo aurrean, mhm. ze ja duriz ja baditu ja oita mabi, mhm. urte egiteko, eta bon, badira horlako jokalariak, eta bueno, ikusi berda ere, Bilbao atleti nahi kondo da. Eh, ja, orain ez duenez pagatzen e, egin zuena, hoge, zenta, nire, ustu gaizki portantzura uste dut, eta pixka belduka eukitzen aldut ere atletikeko e, jokalari batzuek renovatzea, pentsatuz, ba, geronik nik bali aukera joateko, ez diate utziko joaten. Eta behar, nik begira, adibidez muniainek, nik pentsatzen dut, oktarako ez duela renovatu. Nik uste dut muniainek, Kristo... Errenobatu da kontratua berritu? Bai, ah, Ez duela berritu kontratua. Nik uste dut horretarako. Nik pentsatut itxoiten duela, eta Kristo aukera baldin badu joateko e, eta e, itzematen badio ezkiote hainbat gauza, behar bat joaten aldela. Zenta orain berritzen badu, eta gero aukera etortzen bazaio, <laughs> ez diote utziko joaten. Bai, gero, gero kasuin berda, ez atleti segurazki datorren urtean txampion zengo da, eta hori bai erronka haundia da horlako jokaren txat. eta hor, bai. aurten bi joan dira, bat ez dula jolasten ask, fulam askena dela eh, Inglaterraren kontra, bera, bai. bera, postua ez da izan bat ere ona, eta bestea da, jorente, bai, Jokatzen du eta e, eh, jola, e, eh, ba, Bai, behaz dago Champions, eliminatu izan da jube, Beraz, bera postua ere bon, Bai, baina hori, bakizu jokin Hori, fe, nik Desesperatzen orain, zuk, aipatu dugu dirua Espainiatik joaten dira jokalariak e, Inglaterrako e, azken e, e, bosei e, garenak direnak eta han irabazten dute Espainian baino hiru aldiz gehiago. Orduan, proiektu eh, kirol proiektua bai, baina eh, ainitzetan eh, adibidez ilagamendik 21 urterekin edo 22 urterekin altzuen championtza jokatu eta nik uste dut aukera aukarentzola berdin berdin joita madrilera eta ze egin du joan da <laughs> emaiten diote hiru aldiz gehiago <laughs> joiten da ba, zenaizu. Ba, ba. Ostion aipatzen ginuen, ostion aipatzen ginuen. ere. <laughs> Osten aipatzen ginen atletikoen zailtasunak uh, fitxatzeko du jokalariak erosteko da hoien politika dela edo formakulta zentrokoak edo euskaldunak fitxatzea. Adibidez, elduen urteko nor ekartzen alko lukete kanpotik? Zaila da, izen batzuk eh, ateratzen nahi dira, behar nire, bo, ez ditut eh, sinisten, hau osasunan jolastutakoak ah, Ah, bai, e... gero jokatzu zuen. Bai, Marseillan jokatzu da, azpilikueta. Azpilikueta. Bo, nire hori ez du txinisten. Baina ala ere, berri... Zaldua berri, ere gandute. Zaldua. Zaldua Bai. bai. ere... Dani Garzia erreiten dute ere, eibarrikoa, errealaren dena eta ez duena bai. renovatzen. Ala ere, ne ustez, e, urterako atletik badauka bantail bat. Eta da, aurten daukana da, ekipo kombinatzen duna, Kastetasuna eta jende, jende esperintzarena e, jende batzuk jolastu duten azkenengo e, Europan. Eta azkenengo aventura nahi bez e, finalera itzen da, horko jokalarean bai. iz jolastu dute. Beraz, mm. horrek ematen du sendotasuna. Eta gero gazte batzuk etortzen nahi dira. ni uste dut gaur egun, e, agian, hori, fitxaketa hoberena izan behar da Bilbao batetik et, etortzen diena, Guillermo eta horlakoak, eta gero esaten duen bezala, ba, aurten ez jolastu, ba, denbora gehiago okuango dute, eta agian datorn urtean hobetu egongo dira. Eta gero, badira noski, bai, e, jokalari batzuk, adibidez, alditu, elditu erartu. Behan ez dunke jarriko dirupia, pia, e, jokalari eh, e, ez taldearen e... Niuk uste dut baiet hm. Beste hipotesia da, da galak irabaztea sanu amesean, beste parti batzu irabaztea eta lauga jen bukatzia Xapeldunen liga alduen urtean ogere fitxatu beharko da? Ba, ez dakit, zenta Xapeldunen ligan bali da, nik ez dut deskartatzen e, urteko segera ere egonen dela? E, e egoita Eta talde berarekin? Be, eh, dependitzen du, zen ere egonen da, eman zagun? Be, ba, be, ba, ez, ez dakit, espero dut, ari nahi hitzetan egunero, <laughs> ez Hai, ba, biak, ez joiteko. zer diote. Zurrumurrek reiten dute, badutela krist, kristonek eskaintza e, iduriz Alemaniatik, edo, hola? Parisetik, ben, zeit? Parisetik, Griezmannek hori. Hmm. Baina, e, baina e, gero badakizu nik uste dut ere behar ongi begiratu eta uste dut hortaz kontziente dela zenta jokalariak errez erosten dira, baina nahi dute jokatu ala ere. Eta nik uste dut, hori bi urtekin, ez alda hobi errealean egon urte bat gehio, eta jokatu eh, ogoita amak edo behogoi partidu urtean, ezik eta joatea pezera, eta jokatu eh, amabos partidu urtean, ogoita bat edo ogoita bi edo ogoita iru urterekin. Eh, eh, hori egin du... hori uh, muñanen kasuan eh, gauza bera izango litzateke. Ebi izan da baietz? Ah, bistan da baiet? Bai, bistan da baiet? Lehen ez dut ulertu horrela, horgatik. Ez ez, behin ikeraten dizut. Eh, eh, eh, Iarramendiren kasuan berdin ah, da, bai. eta begira ze ari den. Ari jokatzen iarramendi? Ez. Ari jokatzen partidoak ez dutena garantzirik. Baina, ah. ari da ba, irabazten... Lehen urtea du, eta behar bada, ara, errean jokatzea, ez da inerretxa. Hortarako, hortarako, nik uste dut, obezuela egoitea, Griezmann entzuntzen joan behar zela, duela, iru urte entzuntzen joan entzela atletiko madriera, bai. beharrik ez dela joan. Bai, Zer, duela irugte, bai. Mm. Bai, bai, me, duela irugte, bai. Horain, eh, ene ustez, ukaren ditu eskaintza, asko zobeak. Hmm. Eta, eta joan enda. Eta joan enda, nik uste dut... soso gekin erosten alko da. Bai, beldu jamatzen dira da, lorenek duela erosten. Hori <laughs> Hori da arazoa. Hori ondoko jokozkan batean aipatuko dugu. Eh, hortan bego futbolaren zat, pantzoltzomendi real zale eta jokin etxeberri atetik zale, asker mila, hori tera zeintugu aste buruntako e, eh, partidak euskal talen dako, e, larun bat untan atetikek samamens barrian getafe amagontan, igandean egoritan osasunak e, irunian sebilaren kontra, eta alduen astelenean amagetan errealak jokatzen du almerian, beraz... hiru partidua datorren astean, bai, agerak. Batira astean ostegunean eta igandean. Bai. Ara, hola forma, hola forma nesan dira. Bai. <laughs> Ez, ba ez dakit. E, ustut ez iztela egonen e, bilaren zatiaren dako, joan behar baitu Asteko eskermina gurekin egonik, eta bai. beste bat arte. E, kura joan Jamicheli, oain zurekin. Ba, <laughs> bai, bai, bai, ez da problemik Asteburuntan Eruk bia lehenik topa malaua baionak bordale errezibitzen du larun batuntan zuzenean jandozetik seiak eta erditatik goitiet. Aintzintxoan seiontan kirole emakizuna osean bezala. Eta igandean eskubaloia nazional iruko partida irisarrik azon errezibitzen du hartxaleko lauetatik goiti zuzenean izanen gira airoski gelatik. Euskari gatietan tokiko kirola zuzenean. Sokatira euskal iratietan Larumatuntan Bos garen txengiagoka. gehiagoka Berriz ere derbia Alde batetik miarritzeko ikastola Bestetik bidarteko ikastola Bat edo bestiak gai izanen ote da, nauzi diren baiona oiana edo ustaitzeko ikastoneritoki hartzeko. Larumatuntan amekontan, euskal ikatietan, zuen laguntzarekin entzuleak... Jokoz kanpo segitzen ari ziste Euskali jatietan gure gomiteri edo gure gomitari guai galdera egiteko edo galderan egiteko deitu zero bost berro goita emeretzi, berro goita emeretzi, ogoita amak zero baterat, lehen futbola aipatu dugu, jokin etxe behia eta pantzoltzu mindirekin, orain errugbia aipagai olatzen. Errugbia baina nesken errugbia behingoan ez dugu usua aipatzen eta zinez merezi dute aurten gaitzeko sasoina egiten baitute ez baionako neskek, fase Mularrean azkenean lehen postuan eh, finitu dute eta guai final egiten dira igande untan Monponen, Romainaren eh, kontra, gurekin dugu Jamichel González eta placer handi bada Jamichel gurekin izaitea azkenean Jamichel, nunda, nunda Monpon janik? Monpon eh, menesterol dordoinan da perrege xoko hartan Urrun? Iru horrean, otu usian Otu usian, iru horrean, noiz egiten ziste? Lan patzina bionatik iruetan Bordelan giletu biak uh, eh, entrenotipi bat eh, du, eta bazkalduko eh, du bazkalduko. Hamaikotan jain du e, igandego eta handilanda du horren tipitio bat uh, eh, monpon arte. Hmm eta jongiak eh, handilanda eta matxorit. Desperan partitzen zizte, usu gertatzen da hori sasoinean edo <laughs> bakrik partida handien dako? Ez, ez lehen aldikoz. Lehen aldikoz, da orten, eh? partida importanta dela final erdia. Ikusiz lehen buk finitu duzuela sailkapenean, etzena normalagoa izanen bai honak errezibitzia final No, ez, eh, neutro, neutro onda, ez? Bai, bai ba, ba. ez, normal izanen, ah. Eh, lehenak egizibitzia laugarrena. Ez, eh, da beti, bo, da hola, hola esiteko du. Hmm. Lehen feitu du nik uste eh, saizun hori, susuna eder bat engidu, hmm. lehen toki hori azken partiduan uh, bai. ukandu, ahapatu du, uh, Genevina irazita bospondu zartuz. Sorpresa, bai. zenta, nor zen, zazonaz zen nain zinen? Fonsor. Fonsor zen nain zinen? Ah. Fonsor gudan zinen, pondu atez, Edoan eh, ziren uh, eh, sazonaren kontra jukatzat, ira, galdu dute sei, eh, ez irazio dute lionen kontra lau pundu, lau eta eta elgerrek elgerrek ginen biak, baina uh, etxean irazioen uh, aixe eta ponduetan antzine ginen hartako fietu dole. Romania hor, badira pasatzeko santzak, Romania? Ba, jokatu hain zin beti bada santza bazteko, idazi nuen Romainaren eh, kontraan, eh, behin txen eta hemen eh, berdinkten ginuen. Bai. Baina hemen partida oso ez txarra, baina ez ona, ez, ona, ez partida ona. Eta bakiu final arti hori ez da usteako partia bezala izan, guetzat ez da izan, eikentzat ez da izan. Partida tez, behar du irazi eta final hori eta jokatzeko. Erraiten alda, favoritoak ziztela, zuek lehenak finitu duzu eta horiek laugaren? Eh, ez ez da furita, nik uste eh, lau lehen taldeak eh, ez gien urgun bat berzetik, eta zombi ponduz izan giak batetik laguan arte. Hm. Ja, Michel González, zu uh, bada guai nik uste bigarren edo irugarren urtea, neskekin zirela? Bigarren urtea. Bigarren urtea, bi urteetan goiti joan dira gezia bezala, fite ikasten dute? Untsa hasteko? Untsa, fite, ez dakit? gaztean itzekin eh, hasi iradio den urtean, eh? eta bo, izan gira jamatizt eh, larti okien enbiak lanian, uh, talde hori behar nemezera maiteko, rubia... Jamatizt lartiko? Enekin uh, entrenatzen dugu ah, gire liak. Ah, biak ba, biak, mm -hmm. biak gira bat. Liza, Valri Mancho, Liza erten dena hiltzen da, da dirijante bezala. Mm Eta batzutan, noi bal, falta balin baute maiteot eta... Mm zela jan ginen biskiat. <laughs> Egoitera eh, zibar da, nesken erribiko biaren maila dela, eh, mm. zuen maila, armelo deitzen dena. Um, aurten, eman azinuten, urte astapenean, igaiteko helburua? Ez bat, eh, gure maia zen eta lehen lauetan finitzeko, finalerdioa jokatzeko. Gehan mendik entzina, ikutsiko duzea pastuko den, baina eh, le, lehen, lehen, lehen, lehen uh, eh, pentsaketa zen, eh, lehen, lehen lauetan finitzeko, eta urtea antzatuz, eh, zenako ez bi, bi, bi lehenetan, eta azken partien edo lehen bat finitu, atxurutuk gira zio du bospundu eta mm -hmm. lehen dute. Ero, apetitua egiten baita... Bistanda, antzinatuz, badu -hmm. Bai, fina erdia diokatzeko, badu agila berde mezela prepatzen, bai, hiru hastea agila. baina nahi ba- duzi igan oai? Igan ez, uh, igan nina hazi. Ba, lehen pausua izaiten alda? Ah, nola egiten da igaiteko? Bai. Bada finala irazi? Berda finala irazi. Finalista ez aski. Ez. Finala irazi bada, da bardu barraja jokatu gaineko sortziaren kontra. Chapeldunak ere? Ba. Hori berria da ez? Bai, oai arte chapeldunak uh, dientzen uh, iti, finalista jokatzen barraja bat behatziaren kontra. Eta orte neka amidotu dute, lehen, lehenik eta top amahori bote bitalde... Goa, ba, bi, bi uh, bost taldekin. Hmm. Eta aurten gero inute uh, barraza bat, lardoen finala, go finalerdia. Hmm. Eta gu, uh, idaziko jokatuko du sozialen kontra. Hmm. Eta diferentzia ondia da? Eh, Zautun zu, biskabat, gaineko maila? Ba, nesko azkarro diak, uh, fitio diak, ostiko zer diak, guk ez, biztan da ez gira sobera txarra, baina gure joko da eta laster, laster hartzia denetan, eta ostikoz ez giasora hartzen gu eh, baroia eskutan ibiltzen du. Eh, diferentziekin egoiteko justu, eh, ez dute, bon, soiten delaik eh, telebistan edo eh, nesken errukbia eta mutikoena, biztan dena intentsitate gutiago, benen ez, dute gehiago neskek segitzen entrenatzaileak egiten dutena? Ba, jontak, jontak, egiten dute, egiten dena, egiten dute segidan, hmm. eta berden bezala. Hori, uh, eh, zen da, ageri da, uh, um, joko aldi klasikoak egiten dituztela dela, untxa ikasita, eta behar bada, zentzu gehiago neskek? zentzu gehiago, zentzu uh, eh, jokatzute. <laughs> ez gehiago zentzu ekin, ez da gaizki. Zer da, ez bai handia egun, egun zu eskuzai direla anitz? Egozte, emaia handi bat, alegera, Dikus talde on badu, eh, anitz gazteekin, haute gauza bera denek, irazi jokatu, eta hemen dikantzina, eh, irazi bako da berden bezala, eta gure bidea segitzeko, badu, iruz palo partida, ni ustez, eh, jokatzeko eta bon, behar gute, alegera izan, bihotza handu batekin, eh? eta enbai handu batekin. Iruz palo partida, nahi du egan, uh, finala, bagaja eta bestia? Pesta, <laughs> ondoko pestak. <laughs> eh, Jean-Michel, uh, eh, Romainaren indaga? Antzinean. Bai? Uh, neska zailak, hmm? gor kimendiko neskak. Overnia, eskoleko. Overnia, ba, Clermont, bai. Romainia Overnia taldea. Bai. Eta baute neskat, ostiko zazen mutio ezela bai. Ba, bai, bai. Eh, eh, Jessica Tremolier, frantzeko taldean ari da, eta huari deraik eh, taldean zat zaila da. Baina, banguk, partidu hon bat inen eta esore pedoto egiteko. Senditzen da, behar bada izan dira gora berak, baina azken partietan senditzen da ez, goiti iten duela ba. zure taldeak. Ba, ba, ba, goiti ari, ba, bentoat ari. Ez du usasuna berden bezala hasi, sobera, geldo ginoen eta amazazpita behatzi uh, kontra, partida txar bat eginez, Eta handi lan da, partidu bat inoen etxean kontra. Eta handi lan da, uste neskeak oartu dira bauztuela antre honu lan ean aizan. Xerio oskire aizan, nesora hiltzeko. eta hilzeko. indikentzina gure jubia tokire manda, eta berzen bezala aizan gira ba. Hmm. Hortan disiplinatuak dira eskak uh, eh, eh, zenta goi mailako eh, da ala ere behar da disiplina bat atxiki bada, bada besta hori guzea baina ala ere behar da atxiki hortan disiplinatuak dira? Ba, ba, beste eta ute dena bezala baina ezlegi ez telegin behar ez dut eten beste eta disiplinatuak dira baute preparatu rubia kirol zaila da fizikukia izan behar da, biztan ez da motiko bat zela ahun fizikukia izan, baina esko bote prepatu fizikoki eta eskolpe txarrak biltzeko, eta eskolpatzeko, eta eso itzeko, eh, partida zaila diak, aniz partia bada, eta bada, bada tarteka eta bizka pausa, pausa eman. Hmm, <laughs> Ostuen, egin bitxikeria urten, etxean amak berdin, mm. eh, hemen, eba eta han uh, askia eskira hazi, egin etxeko partida etzen hona, angoa bai? Ba angoa baita tremoli hori etzerari. Ah. Galeiren hau zuen, ah, etzenari. Etzenari kolpatu zen. Aizan ah, baritz? Ez dakiz epastuko zen. Zeta ostikoak ditu berak ba, pasatzen. Ah. Ba. Baina antzinean lehen partidan izarriko matxe handu egin nuen, mele guzietan partzen ziren. Horiek alaziek? Ez, ez, bertziako. Ah. Eta gio baionan zailu izan zen, antzinean obekioa izan ziren, eta gara hundi hori aizen ostiko, eta beti gilazet, gilazet, eta bon, ba, errat. Mm, disiplina errandu zu, importanta da, primulia ba. jarri balima da, ba. e, egina ara parada guti emaiteko neska hori. Ba, ez temen paradik ez. Mm. Pelota lujien usten uh, dulaik uh, usu... Kauzitzen uh, du? Barnien basten da. Mm. ba, usue taktika zerbait, tremuliak gori e, gelditzeko? Ez, ez, ez. bai, most jukalari eta... Gila azteko Hama bostean ah, ah, artean zit biako da prestatu Azteko, bon, antxuga izanen da Ez duzu, aitu kolpatu baden edo diuse Antxuga izanen da eh, Partitak zail baten mentura Bistana no? Entzat ba Eta zientzat Bistana guetzat <laughs> eh? Bien bon, Azteko, agian, iraziko eh, duzie Iraziz gehoz, eman zaun Horre hipotesiak inditzagun, iraziz gehoz, finala Ondoko hastean? Ez, apilean, apilean, apilean, ah, apilean, apilean, baduzi hastia beraz uh, pausatzeko ba, ba, ba, bat ba. eta peskabat indarrak berreskuratzeko. Uh, dugu ere eh, ez, ez da aspaldi behoko trebatzailea zinela eta bai baionako treba, uh, trebatzailea hastia bali madugu istantea dugu. Uh, lehenik, Aktuko dugu hastia. lehenik, Jean-Michel, lehenuen galdegin, zer da diferentzi handia, entrenatzaile bat zentzat, trebatzaile bat zentzat, mutikoa mutikoak eta nesken artean. Hor, eman zagun baiona eta beo, eta ASB-ren artean mutikoak uh, erten duraik eh, hau inbarda, du inbarda, eta haute uh, eh, pentsatu gabe. Pentsatu gabe? Ba, eta haute segidan. Neskeak baute jakin zendako egiten duten. Hori da diferentzia ondia? <laughs> Ba, hori da. Ba. Baute jakin zendako egiten Eta ura, ua, ua jakinez, eta haute Gero, er, jokoan, uh, da? ba, e, difizikoki e, gutioa egian eskikin, biztan da. Bai, Baina hartzen argia teknikoki berdin-berdina. Teknikoki berdin-berdina. Plazer hartzen duzu, e, ba, uh, neskak trebatzen? Izi argi, ba. Mutikoki maino gehiago? Ez da berdina. da. Ba, argunt. Baina teknikoki neskikin uh, e, nahi duzuna egiten duzu. Nahi dute ikasi, nahi dute egin, eta akutsita, eta erranta zendako egiten duguna, Itaute gileti esegidan. Bada, behar bada, humiltasun bat ere, badakitelako kakutsin artean ez dela nesken kirola, olako humiltasun bat? Mutikoen perrez, neskek ez dakit rubian jokatzen. Mutikoaren hori nik badakit jokatzen rubian. Ez dut gauza hundik ikasteko, behin neskek baute dena ikasteko. Eta gu horriak dena gemaiteko. Hmm. Eh, Badat diferentzia, hane ustez, importanta dena kasu hortan, eh, sosa? Ez da sosik. Eta bestean anitz? Anitz. Eta horrek, gutiago heldu den urtean, e, baina ba. <laughs> <laughs> gutiago, gutiago, urtean, eh, baina ez, baina egia da, um, besteak profesionalak dira, mm. eta beren lana da, egun guziz, ara ez beste egiten, hor neskak lanetik landa heldu dira, beste izpiditu bada? Ba, beste izpiditu bada, lanian dira ezkirte askuin, eskuletan, tarbesean, bordelen, eta eh, aste honetan, aste hartian, inaute gilat, eh, antrean onbat egiteko, denak egirrekin eh, izaiteko, eta bazka afaldu dute, eta gero segidan dilanda izan dia berriz. Bako txabere Bako tokita da. Eta horrek plazer egiten du, entre, ah. entre batzaileari? Ba, biztan da, biztan da. Hmm, horrek ekusten duen eskerik nabutela jokatu eta partida onbat egin. Justu, eta bat dute Facebook hori bat, eta uh, nesken sustengatzeko, eta ala, eh, joiten alko ziste, ASB neskak joiten da Facebooken, eta funtsian, uh, eh, agemanetean ere esartu gira, pixka bat gaurko emankizunaren zat, hori esker Hori esker, da, Michel Gonzalez, gurekin dugu uh, atxuntan. Ba, bai, parte bat. Part, parte, eh, eskertzen dugu pasatzean Magali eta Maider. Eh, Maider. Eh? ere. gabe Joni eta Elena. Joni eta Elena. <laughs> Jokolari dauzkik gute zenbakiak. Eza, Michel Gonzalez, nesken errukbia, nolakoa da, zertan da, goitiari da, Ba, goitiari da... Gio... Apala da? Apala ez, go, ene ustez, goiti eta goitiari da aipatzen ginen ostion formakuntza uh, futbalian, eta jubian uh, heldu da formakuntza. Neskak uh, jokatzaute mutikukin um, tipi-tipitik, eta handi landa... Zer din arte? Amost urte arte. Elgarrekin? Mutikuekin eta gero handi landa, baute talde bat baionan, kadet, erten dena, amabosturta itaik eta emezortzi arte. Erra nahi duzu, amabosturta intzin, uh, eh, txapelketak egiten dituztela mutikoekin? Ba. Neskek? Ba, ba. Ez Dean nahaztika, ba. eh, talde gutxi bada hemen ipar eskolerian, um, bada baionan eta... Erra Er, bai, er, erlandesetan. Lons, baziren, baziren, mendikotan, salizen. Baziren, eh, azparnean, baziren, eh, donien oitzunan, mentuatez, baziren talde tipiak, oiek, mm. Eh, pixka bat, desagertu dira. Desagertu dira, eta baiona jindira. Baiona jindira. Eta ez zuebek hartutu. Hados. Eta gira, hainiz barne kalekoak direla ere, ba, behar. Ba, Zen, ba. memento batez, huai ez dakit. Ba, ba, barne kolektiba. Nungoak heldu dira, ez bako, ez baiona neskak. Dona martiri, <laughs> nik badakit. Bai horitek, leko <laughs> meritek, uh, hmm. eh, badola horti magali. Bai honatik. Bai honatik, bestanda, endaiatik, uruñatik, emendik. Emendik. Eh, hmm, gure itzulitan. Eh, zerk harritu zitu uh, mundu hortan, mundu aski berezia da? Zerk harritu zitu, zerk positiboa edo, edo negatiboa? Eh, me... Positiboa, nuskak denak egiten zuten, ni harritu haintzin. Denak... Uh, Neska bakarrik kanpoko partia preparatzen, autobusa deitzen, uh, ostatu... Ah, hori dena bakarrik. Ba, bai. beti. Bea, da ni arretu nizelaik... Eh. Deusaz. Ez dute, ni okupatzen iz, eh, lizakin horiek, ez dute, ez da jokari eta okupatzen olako, mhm, olako hmm, Horrek arritu zitu, pixka bat, ba. abandonatuak zirela? Ez, abandonatuak, hula zuten, behen eta... ben eta... Funtzionamendua? Funtzionamendua, eta ala zen, e, e, etzen nani jendere itzulian eta uh, e, neskorien eta okupatzeko. Bala, meo, argitu zaitu prezeski uh, ikusi zuzulaik... Uh, neska horiek ez da horiek hori egitea eta egiten dute e... Bistan da, etxe Bazkalduta, maina ateatu, garbitu, jatxapastu <laughs> Eta zen oso da, neska, neska Eta bistana, men medikokide uh, eh, ahri duzileak, etzen ez duen hor, ez duzen uh, eh, eh, kinek, uh, medikok, uh, fitxik ez. Eta, bon, kolpeta hartuta utzen zonbeite egon uh, kolpe horrekin, eta gero dira da, ah, bon, bik usilak edu zen berriz uh, diokatzerat. Hmm. Eta emantu uh, personalazo eta tokiana, uh, fizikoak edo, edo medikoak. Um, Ertan da, pixka bat... Seena azteko, eta hori? Kakotzen artean ez profesionalizatu, baina pixka bat uh, strukturatu dela? Ba, hon, ba ahondua. Aski egiten da, mantzegun uh, eh, federakuntzatik, neskendako rikbian? Ez. Zer egiten alda? Ne, urbilo izan. Le dute, uh, eh, rubi eta olimpik jokoik eta prepatzeko, brezilean. Baina eh, amo usta usta uste piskat, piskat bazterian dekan borat ba. Eta ne ustez badiak neskak bi, bi rubiarek eta jokatzeko. Mm. Eta justu federazionak eh, ez du eh, aski emaiten. Uh, Ze, zazpiko eta amabostekoa, biak, biak egiteko, ba, gana Ba, baute neska aski, talde aski, jukari onak denetan hartzeko. Baute jendia eman tokian, ba, denboa pastu nesko ikienen, ba, da, gauza guzien bezala, bada demoa pastu denekien, okupatu behar den bezala, itekotze behar den bezala behar da, beste egitea, obedea etxino Maiteko, zbarde mezzela da Uste. Eta nik uste haute, federazionak eh, ez du aski, eh, eh, aski didu maiten uh, klubetan, taldeetan, uh, neskorien laguntzeko. Piskate maiteute eta biaiak patzeko eta aski maiten nik uste prepatzeko. Uste duzu, horreino, uh, kontsideratua dela rikbia mutikoen kirura bezala? Ez, ez bate. Ez? Piskatoa jas, tendiak, telebistekin eta Ez, egiten dut, ez, eh, justu kiaren ez egiten, uh, eh, federakuntzan, oinu er-, erten dela, bakerik mutikoen dako ba, dela Ba, ba. Hori bai. da, bai. Bistana. Zaharrek, ez dute, ez dute erten denantzia, menan gehiletik ala idea, ba. Joiten da publikoek ustera, eh, ba, belazken zela jantziste, uste dut, ba, ba. ba. Joiten da ba, publikoek ba. ustera? Ba, ba. Eman zegoen, zomat jende joiten da. Bistakiz. Idu, idu, lau egun? Beti. Polizia da, eh, federaleko partideak konparatuz, ez dute denek hori. Hmm. Eta jendea, ertanote eh, ez dako hori zeni? Bai, bai, ba, anitza ipatzen da, eh, Jean-Michel González, eh, bon, jokalaria ezagutu dugu, baina ezagutu dugu trebatzailea, eh, trebatuz izan zira xapelduna, mirritzerekin, hmm. eh, ez da gaur egun oino topa malaueko talde batzen zira, zer egiten du Jean-Michel Gonzálezek, nesken talde txiki bat trebatzen? Denbo pasten emaia maiten. Eta plazak hartzen? Eta bertuteak uh, galdu dira behar bada profesional mailakin, nun eta txemaiten dituzu gehiago neskekin, oai? Aba, ah junto, neskeko horre bihar, eh, ni hasin zelaik eta dila zumiturte, oai, alazen horre bihar. Ajunt amateur, batzen ginen denak uh, jokatzeko. Eta horten, uh, neskeok neske, uh, aladi ajunt, batzen dute esakilatik. Uh, hmm. Berriz atxamaiten duzu, lengo lehen gorri ba, atxamaiten duzu berriz? Ibiltzen gilaik... Uh, Egiazko balore horiek. Bistan da, bistan, bistan da. Mm. Dera lagun, noit bali esora eh, untsa, eh, beti bada noito laguntzeko, eta... Bon. Sosak uh, mutikoetan eniz, eh? sosak pixka bat... Uh, fin, aldatu du, bistan dena aldatu du, handeatu du, rikbia, ba, mutikoetan? Ba, Zuretako bai? Ba, ba sosak eta kanpoko jokalari, jokalariak. <laughs> ez kanpokoak. Baina, <laughs> kanpokoak. Baina, obligatua zen? Zendako. Ez? Ingleterran, zelena berrian, ego afrikan, ez da aniz kanpoko jokalariak, eh? Alienak, eh? Hmm. Nun, nun atxamatzen zu hastia neskak, mutikoak, e, eh, baduzu enpresa bat, baduzu italau horreneko eh, egunak besteak bezala? Hmm. Zekit? duzu hasteko. Alan Azken minutak ditugu eh, Jean-Michel, fite-fite eh, aipatuko ditugu beste gauza batzu zurekin. Um, adikon bai honen eretre batzen duzu, entzinekoekin. pixkat piskat behin ez, dakit, ez dakit txusen nola ziren, ez, kontratua bat duzu. Ez duzu kontraturik, yes. zer nahi zu zure kabuz eldu zirela, Astean behin, hastean bi aldiz? Bi aldiz, itzi bi, atxalde, astean. Bila txalde hastia nola, bai, eta ba. entzira pagatua, zuretako egiten duzu. Ez du kontatu, unistu bitxik ez. Eh, zu jintzirenetik asko zobe da ustartzia baionan, zer gertartzen zen? Orduan, zer zen eh, zena joiten? Xantiera nola zen, hor? Xantiera, handia, eta handia da ino, eh? Handia da ino? Ba, jokari... Zer zen problema? Eh, jen, jokari badau, badarekin, jokarekin ibili, okupatu bada. Baionak ez zuen egiten? Ez, aski, ez aski ene Ez aski. Zer gandio zutia latari? Yeah. En eskolakin eta bartzila antzatu. <laughs> ez gilatik. Eh, bartzen eh, lanian arra hazi. En ustez ez eh, zin <laughs> aski egiten eta jokatzeko. Lania mazera da, e, ikasteko, arda, lania denbora bastu, lana egin, bortizkia izan, batzutan, e, piskat... ez zuten dena emaiten behar bada? Ez, eta erran behar dia gauzak, nik ertentu gauzak. Ez dut anitzele egiten, baina ertentu laike. <laughs> konpretzen dute ba, iduriz. Omen, omen, kalitate, bat omen da ere. Eh, zera, aipatzen da anitz, aipatzen zen anitz, ustartzea ez, zela aski lantzen, alta hor dira lanta eta delo, hor dira, bi entzineko trebatzaile bat, eta gibileko trebatzaile bat, ustartzea ez zela aski lantzen. Egia zen hori? Ata, Antxe Uztartzea, uztartzea gauza bitxia da. Bai. Gauza bitxia da. Teknikoa, ba... uste banu gio? Teknikoa. Ez balin bauzu jokatu toki hortan, batzutan zaila da, ikustea, dolertzea, zepa hasten den, nola emean behar den. da jokarien urbil urbila izan, ekin... Eh, Anitza ipatzen dira, eta hartzeko, zendako, nola, zein behar den. Hmm. Hemen behar ama pusatu, hemen behar hanka, burua hori eman behar da. Anitza ipatzen dira lege berriak, aldatzen direla, eta bonti alata, etzela atua lege berriekin. Isto, mene horretzen usatua lege berriekin. Ene ustez, e, lege berri horiek, e, ene zuat ez jesuela gaizki, ez gia urrun jartzeko, eta ez gia gehiu lurrat e, ibiltzen, ale? Eh? Urbil, urbil, jartu ze. Ba, jonan, neiz joan da, joan da edo joan dute? Ez dakit. Ez dakit ez dakizu, eta ez, eniz paperetan. Eta ez da zure problema genera. Eh, erran dezagun, eh, eh, hori e, dezagun ere miagitzeko entrenatzailea zinela, ba. miagitzen papera hondi bat egin zinuen, zenta egin zinelaik etziren, etziren oberenean, eta amaikak egin ziren, eta hor ele gutxi baina ele honak iduri, zen zenta goitira mazin dituen. Eta gero, joan zinelaik miagitzetik, Ez dakit kesu edo, edo bat kesu, ez erten zinuen jokalari batzuk sobera podere bazutela kakutsen artean edo sobera importantzia bazutela eta guai elden urtean prodebian izanen dira Importantzia hundia baute jokariek baina nik nizena eh, ni ados eh, bon, Serge Blankorekin uh, eh, nola emaiten zin bere taldea eta bere, bere ekipa eta janakon ez zila ez zila hola saitu behar bestenaz bi duilorten buruan jautxe guen Eta nola zen ekipa hori, nola amaiten zuen ekipa hori? Ez zen dena manatzen, baina hmm. azkean blanko manatzen zin, edo jokrariek. Eta nien izena dosekin eta hartako utzi dut Nien izena dosula hori segitzea eta hartako hori utzi dut Eta egun, emaitzak hor dira? Malde ba, uski hor dira, domaia da, dila ma urte frantzeko txapelketa erazten ginoen. Eta eldona, eldona hastian eh, jautzeko dira. Finitzeko baiona egonen dato topa baute eh, beglen kontra idazi elola eh, matian. Jean-Michel González, esker mila azteko gurekin izanik, uh, atxalde honetan, uh, importantean eskekin igandean, eh, tarazten dugu, Monponen, Romoñaren kontra, agian, agian irazko zuen, agian finalean izanen ziste, agian upatuko ziste.